helaya yahut banyoya girerken okunacak dua. Enes radıyallahu anhu'nun merfu hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem helaya girmeden evvel Allahümme inni e'udu bike minel hubuti vel habais duasıyla Allah'a sığınırdı buyurulmaktadır. Yani Allahümme erkek ve dişi olan şeytan, cin ve mikroplardan sana sığınırım.'' demektir.